49 skirsnis Kaip ir kiti, valdovo herbai gavo savo pavadinimus. Raitelį imta vadinti vyčių, o kestutaičių žymenį stulpais. Nors valstybėse dinastijos herbai aiškiai įsiskyrė, pastarėjai vis dėlto paveikė vyčio grafiką. Raitelio skydę buvo pavaizduota dinastijos herbo figūra – Visiškai nusistovėjęs vyčio pavidalas su iškeltų kalaviju virš galvos buvo su kestutaičių stulpais užfiksuotas viename pošniausių Europos 15 amžiaus ketvirto dešimtmečio herbynų, šiandien žinomame Bergshamaro kodekso vardu. Jį padarė flamandų dailininkas Burgundijos hercogui. 1440 metais valdovų tapęs Kazimiras įvyčių skydą perkėlė asmeninį jogailaičių herbą dvigubą kryžių. Dvigubas jogailaičių kryžius išliko Lenkijos heraldikoje ir sfragistikoje asmeniniu karaliaus herbu. Tačiau Lietuvoje jogailaičiai kaip dinastijos emblema perėmė kestutaičių stulpus, siekdami pasirūdyti teisėtais Vytauto įpėdiniais. Vėliavos kartojo herbų emblematiką. Pašauktinių vėliavose buvo pavaizduotas vytis, asmeniniai didžiojo kunigaikščio būrei rinkosi po stulpais. Tokį išskirstimą šaltinė minė jau Žalgirio mūšyje. Valdant Vytautui didžiajam galutinai susiklausti Lietuvaus valdovo titulas. Nusistovėjo didžiojo Lietuvos kunigaikščių intitulacija. Siuzereninės Lenkijos pretenzijos lėmė aukščiausiojo Lietuvos kunigaikščio termino atsiradimą jau karalių titulatūroje, bet ši manifestacija Lietuvai to nepripažįstant prarado savo prasme. Painiau klostėsi Lietuvos valdovų intitulacijos ceremonialai pasitaikydavo pavienių rusų žemių, pavyzdžiui, Kijevo paminėjimų, tačiau vyravo apibendrintas Rusijos ar rusų ceremonialas. Nuo 1441-1442 metų buvo tvirtai pripažintas žemaitijos ceremonialas, įimta laikyti kunigaikštienaus, aktuose vyravo seniūnijos terminas. Nusistovint didžiojo kunigaikščio titului, išryškėjo ir formulė pabrėžianti Lietuvos savokos realią bei Rusijos ceremonialinę prasme. Didysis Lietuvos kunigaikštis, Rusijos viešpats ir tėvaunis paveldėtojas. Atsiradus žemaitijos ceremonialui pastarėjai dažniausiai tiesiog būdavo išvardėjami po Lietuvos terminų. Apginta nuo Lenkijos politikų Lietuvos valstybės suverenumo sampratą išreiškė jos monarcho nepavaldumas. Diplomatiniuose aktuose buvo pabrėžiama, kad jis yra laisvas ponas. Popiežių šventasis tėvas ir Vokietijos Romos imperatorius, aukščiausiasis karalius, buvo laikomi aukščiausio rango valdovais ir institucijų vadovais, bet ne siuzerenais. Išreikšdamas valstybės suverenumą, didysis kunigaikštis įstatymiškai nuo 1506 metų Zigmanto antrojo šalies privilegijos – įsipareigodavo jį saugoti, pasižadėdamas jokių būdų nepažeminti ponų tarybos. Saugoti valstybės integralumą didįjį kunigaikštį įpareigojo dar 1447 metų Kazimiero privilegiją. Kai pirmasis Lietuvos statutas skelbė krikščioniškąją šalies teisę, taip ir didysis kunigaikštis buvo laikomas krikščioniškuoju ponu. Ponų tarybos nariai vadino save valdovo poniškojo kūno sanariais. Didysis kunigaikštis buvo laikomas aukščiausių teisės šaltiniu. Lietuvos monarcho prigimtinė teisė pripažįstama de facto dar pagonybės laikais. Tarptautiniu mastu moksliškai apginta Pauliaus Vladimiro 15 amžiuje, pirmame ketvirtyje, esant jam krikščionių valdovu, nebekėlė bejonių ir dėl jos pirminių ištakų. XVI amžiaus pirmosios pusės genealoginėse Lenkijos karalių schemose valdoviškoji jogailaičių legitimacija buvo be išlygų vedama iš Algirdo. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio legitimacija nieko nebesiskyrė nuo kitų suverenių Europos monarchų. Šalies viduje didysis kunigaikštis jau nebebuvo vienintelė valstybingumo išaiškos institucija, tačiau tarp pastarųjų užėmė aukščiausią vietą. H. Lietuvos valstybės ir jogailaičių dinastijos santykis. Tapdamas Lenkijos karaliumi kreivaus sutarties sąlygomis, jogailai traukė Lietuvą į personalinę uniją su Lenkija, kartu nesiskaitydamas su savo valstybės suverenumu. Šis nesiskaitimas jam kainavo Lietuvos sostą, tačiau politinės aplinkybės neleido nutraukti ryšių su jo dinastija. Jie išliko aukščiausiojo Lietuvos kunigaikščio ir jos lenkiškojo senjoro suzereniniu pavidalu patvirtinto astravus Vilniaus radomo Horodlės ir Gardino sutartimis. Lietuva šiuos ryšius vienašališkai nutraukė 1429-1432, o galutinai 1440 metais. Tačiau tais pačiais 1440 metais Jaunesnysis jo gailo sūnus tapo didžioji Lietuvos kunigaikščių ir tuo lenkiškoji Gediminaičių šaka įsitvirtino Lietuvos saustę. Luomenio atstovavimo institucijų atsiradimas perkelė tėvauninį paveldėjimą nuo asmens dinastijai, bet tuo galutinai patvirtino išimtines jogailaičių šakos teisės, nustumdamas kitus gediminaičius. Jogailaičiai sugrįžo į Lietuvą, jai siekiant kompromiso su Lenkija. Savo ruoštų Lenkijos politiniai siekiai vertė ją savo karaliais rinkti šiaus dinastijos atstovus, nors bajorija ir buvo įsikovojusi valdovo laisvo išsirinkimo teisę. Lietuvos sostas tapo jogailaičiams garantiją Lenkijos karūnai gauti. Svarbiausias kiekvieno jogailaičio tikslas buvo Lenkijos sostas, bet jo jis negalėjo gauti, nebūdamas Lietuvos valdovu. Mažai išimtis buvo Jonas Albertas 1492-1501 metais. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje įgavo pagrindinio dinastijos ramščio vaidmenį. Įgyjamo mentaliteto požiūrių, kiekvienas jo gailaitis išaugdamas ir reziduodamas daugiausia Lenkijoje, kur kultūra buvo aukštesnė, o europiniai ryšiai kur kas platesni, tapdavo Lenkų. Lietuva jam buvo reikalinga, bet joje nebuvo Lenkijos patogumų ir jos reikalai atrodė tik kaip slegianti prievuliai. Tačiau ši šalis buvo ne tik pakūpai Lenkijos sostai, teikė didelę politinę ir ekonominę galę svarbiausiam tikslui pasiekti. Todėl jo gailaičiai buvo suinteresuoti Lietuvos valstybingumu ir jo išsaugojimu nuo Lenkijos aneksinių užmačių. Tokia pozicija išryškėjo Kazimirui pirmajam tapus Lenkijos karaliumi ir jį, skyrus Aleksandro antrojo sviravimus, nesikeitė iki 16 amžiaus 70 mečių. Pripažindami Lietuvoje jos neribotą suverenumą, Lenkijoje šiuo klausimu jogailaičiai laikėsi nepibrieštai, tuo faktiškai palaikydami Lietuvą. Tai vertė Lenkų diduomenę ir bajuriją savo karaliumi vėl rinkti naują jogailaitį. Todėl Lietuvos ir Lenkijos personalinė unija tapo testiniu reiškiniu, o tai kaip tik ir patenkino dinastinius jogailaičių siekius. Tačiau jogailaičių požiūris į dinastinius Lietuvos ir Lenkijos ryšius nebuvo vienareikšmiškas, nes jų dinastinių siekių viršūnė buvo Lenkijos saustas. Tais atvejais, kai Lietuvos diduomenės veiksmai išprovokuodavo Gediminaičių, Vytauto didžiojo Zigmanto I ar Jogailaičių, Aleksandro II dinastinės kombinacijas, esantis Lenkijos karaliumi Jogailaitis, visados griebdavosi aukščiausiojo Lietuvos kunigaikščio dažnai Lenkijos suzeriniteto deklaracijų. Šiais atvejais jis pritardavo Lenkijos politikams nes Lietuva nustodavo būti jo paties valdžiaus ištaka. Tokia padėtis trukdė Lietuvos politikams nutraukti personalinę uniją su Lenkija, nes tik abi šalis valdantis jo gailaitis buvo suinteresuotas skaityti su Lietuvos suverenitetu. Kompromisas buvo surastas tik paskutiniaisiais Zigmanto antrojo valdymo metais 1544-1548, kuomet pavyko faktiškai atskirti aukščiausiojo Lietuvos kunigaikščio prerogatyvas nuo Lenkijos suvereninių pretenzijų. Atvykęs į Vilnių jaunasis Zigmantas Augustas vykdė ribotas, bet aiškiai apibrėžtas valdovų funkcijas, kartu atstovaudamas savo tėvui kaip realiam Lietuvos monarchui, o ne kaip lenkiškajam siuzerenui. Lietuvos suvereninių ir jogalaičių dinastinių siekių simbiozija vis dėlto buvo politinė, nors ir testinė konjunktūra, o neteisiškai tvirtintas susitarimas. Už Lenkijos rango pirmenybės slypėjo suzereninių pretenzijų pavojus. Vyčiojus tulpų įtraukimas į Lenkijos heraldiką lėmė valdovų dinastinių emblemų ir Lenkijai pavaldžių teritorijų pavaizdavimo vienu lygiu dviprasmybę – ypač kai Lenkijos erelis būdavo pabrėžtai iškeliamas virš kitų herbų. Dar pavojingesnė Lietuvai buvo Krokovoje reziduojančio bendro valdovų reprezentacinis faktorius. Vilnius darėsi saustinė be monarcho dvaro. Keri Aleksandro ar jaunojo Zigmanto Augusto valdymo metai esmės nekeitė. Aukščiausioji Lietuvos valdžiaus institucija buvo fiziškai iškelta už valstybės ribų. Beje, nekabėjo ore, bet valdovų asmenių jungė kitos kur kas geresnius ryšius Europoje turinčios valstybės valdžiaus bei reprezentacijos prerogatyvas. Pastaroji aplinkybė ypač kenkė Lietuvai, kurios monarcho funkcijos buvo gerokai platesnės už Lenkijos. Staigiai patekus į Europos politinę sistemą, Lietuva pradžioje buvo prislėgta Lenkijos suzereninės reprezentacijos, kurią palaikė Lietuvos europinės diplomatijos galimybių bei įgūdžių trūkumas. Vytauto didžiojo įdirbį nubraukė 15 amžiaus ketvirto dešimtmečio nesėkmės, po kurių sekė personalinės unijos nulemtas valdovų iškeldinimas į Krokovą. Bendras valdovas Europoje atstovavo abiems valstybėms, bet jis nevargino savęs menkai išplėtotų Lietuvos atstovavimo rūpeščiais inertiškai buvo remiamasi Lenkijos ryšiais ir žinoma Lenkijos žmonėmis, kuriems visai nerūpėjo paskiriai Lietuvos interesai susiklaustė tam tikra abiejų valstybių politinės veiklos ir diplomatijos kooperacija, kurių kiekviena įgavo santykiavimų su savo kaimynais prioritetą. Lietuvai teko šiaurė rytai, Livonija, Rusija, totoriai. Lenkijai pietus ir vakarai, tai yra beveik visa Europa. Taigi Europoje Lietuva užgūžė Lenkijos šešėlis. Nors didysis kunigaikštis Krokuvoje Lietuvai ir atstovavo, tačiau tik kaip Lenkijos karaliaus dubleris, kurio dažnai net nepastebėdavo. Ypač svarbus Lietuvai klausimai buvo aptariami jam susirašinėjant su Paunų taryba. Buvo imamasi ir atitinkamų priemonių, bet visam tam trukdė ir tai vėlino nuotolis bei laikas. Neįspręstos problemos neretai užgesdavo, tvyrojo metų metais arba pridurmų jas įspręsdavo Lenkijos atstovai paramos, bet kartu ir reprezentacijos pasisavinimo tvarka. Lietuva įsikovojo politinio subjekto vietą Europoje, tačiau egzistavo joje kaip užkampis. Lietuvos ir Lenkijos dignitoriams lydint bendrą valdovą į vieną, kurią šių šalių, šio šalies teritorijoje galiojo tik jos pareigūnų prerogatyvus, tačiau tiek vienur, tiek kitur Lietuvos atstovai jausdavosi esą silpnesni partneriai. Politinė Lietuvos padėtis valdant ją kestutaičiams ir jogailaičiams įgavo daug būdingų visai vidurio Europos rytiniai daliai bruožų. Davusi Lenkijai jogailaičių dinastiją, Lietuva padėjo susikurti stipriausiam viso šio regiono politiniam centrui. 15 amžiuje Lenkija užėmė tą padėtį, kurią 14 amžiaus antrą ketvirtį turėjo Čekija, o trečią ketvirtį Vengrija. Tik Lenkijon valdovų dinastija atėjo ne iš vakarų Europos, o iš naujai regionai įsijungusio šalies. Lenkija tapo jogailaičių tiltų į Čekijos ir Vengrijos sostus. 15 amžiaus pabaigoje ši dinastija savo valdžia apjungė visą šį regioną. Regiono paužiūrių būdama vietinė, ji čekams ir vengrams bent iš dalies atstojo tautinius jų dinastus, trumpai pakeitusius vakarų Europos išeivius. Lenkai ją asimiliavo, lietuviams ji liko sava dėl jos kilmės ir interesų. Valdydami šias keturias monarchijas, jogailaičiai savo reikšme prilygo iškylantiems Habsburgams – Tačiau tais pačiais 1492 metais, kuomet krito paskutinė Maurų atrama Pirėnuose ir Kolumbas atrado netrukus Habsburgams atiteksantį kraitį Amerikoje, politinę jogailaičių sistemą iš rytų užgulė Rusijos kolosas. Jis nebuvo vienas. Jau šimtą metų šį regioną iš pietų spaudė kitas kolosas – Turkija. Lietuva ir Vengrija tapo vakarų civilizacijos bastionai šiaus civilizacijos sandūroje prieš naujai politiškai pakilusias islamo ir Bizantijos civilizacijas. Ir tai vyko tuo metu, kada kitame vakarų civilizacijos paribyje – Šimtmečiais jai primestų bastiono funkcijų atsikratė Kastilyje. Kuomet vakarų Europai atsivėrė Atlanto vandenynas, vidurio Europa virto ne tik jūs ekonominių užnugarių, bet ir priedanga, vis labiau turinčiai temti savo jėgas. Jogailaičių dinastija šias jėgas vienijo, bet efektyviai padaryti to negalėjo. Trukdė tiek silpna renkamų valdovų padėtis trijose iš keturių regiono monarchijose – Tiek pačių jogailaičių dinastiniai siekiai natūraliai nebesutampantys su kiekvienos atskiros šalies interesų prioritetais. Lietuva čia buvo vienintelį, neturėjusi karalystės rangų ir neribotos monarcho išrinkimo teisės. Būdama dinastijos lopšiu ir pradinę atramą, ji kartu buvo ir neturtingiausia, labiausiai atsilikusi bei menkiausius ryšius Europoje turinti jogailaičių valdoma šalis. Ši prieštaringa padėtis lėmė ir prieštaringa Lietuvos statusą politinėje jogailaičių sistemoje. Čekijoje ir Vengrijoje jogailaičiai buvo laikomi Lenkijos karalių dinastija. Vladislavo jogailaičio kambarių lubos Hračanų pilyje išdekoruotas Čekijos ir Lenkijos herbais. Tačiau greta to buvo suvokiamos ir šiaus dinastijos lietuviškos ištakus. Būsimojo Zigmanto antrojo piniguose, jam būnant Glogovos kunigaikščių Čekijos karalystėje, kaip dinastijos emblema buvo kalamas Lietuvos herbas. Po Mohadžo katastrofos 1526 metais jogailaičiai prarado Vengrijos ir Čekijos sostus, tai buvo numatyta jau 1515 metų vieno sutartimi. Kaip ir jaunojo Kazimiero laikais, jiems liko tik Lenkija ir Lietuva. Jeigu santykis tarp šių šalių nepakito, nes kažkiek pakilo Lietuvos reikšmė ir prestižas kartu padidėjus Lenkijos potencialui. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje išlaikė savo prieštaringą dinastijos atramos ir antrojo personaliniais unijos partnerių padėtį. Ši padėtis nulėmė daug užsienio politikos nepatogumų, tačiau kartu garantavo ir Lenkijos paramą prieš vis stiprėjančią Rusiją. Šios realijos akivaizdoje tokia parama buvo būtina Alšėnų grupuotė 1440 metais, to žinoma negalėjo numatyti, bet jo žingsnis šiuo atžvilgiu bene labiausiai atsipirko. Lietuvos diduomenė buvo suinteresuota išlaikyti jogailaičių dinastijos atramos statusą, kadangi šiuo statusu nemažiau buvo suinteresuoti ir patys jogailaičiai, jų dinastiniai ir Lietuvos valstybės politiniai siekiai didžiaja dalimi sutapo. Penktas. Tautiniai ir kultūriniai santykiai susiklostant Lietuvos sluominiai visuomeniai. A. Gudų tautos susidarimas. Primdami katalikybę ir jungdami savo valstybę į Europos politinę sistemą, didėjai Lietuvos kunigaikščiai tai padarė turėdami didesnę stačiatikių ir nelietuvių valdinių dalį. 15 amžiuje galutinai nutrūko šios dalies organizaciniai bažnyčios ryšiai su Rusija. O ši valdinių dalis pati, kaip ir lietuviai, patyrė lotiniškosios kultūros poveikį. Rusų bajorai įsitraukė į luominės Lietuvos valstybės struktūras. Atskiros Kievo metropolijos susidarimas, bendro Seimo atsiradimas ir vienodos bajoriškos teisės įsigalėjimas vieninga urėdų sistema visos valstybės teritorijos mastu ženklino rusų bajorijos integraciją į valstybinį ir visuomeninį didžiosios Lietuvos kunigaikštijos gyvenimą. Paskirų rusų žemių uždarumas nyku, bet visa tai vyko susidarant visuomenės luomeniai struktūrai, kuri buvo nebūdinga Rusijai, nutrūkstant ryšiams su Rusija anapus valstybės ribos ir stiprėjant jiems su lietuviškųjų valstybės branduliu. 16 amžiaus pradžioje kiekvienos rusų žemės gyventojai pirmiausia jautė juos siejančius – o neskiriančius nuo kitų žemių gyventojų pūžymius. Žodis rusas reiškia daugiau negu polotskietis ar voluinietis. Bet tai nebuvo tas rusas, kuris gyveno Rusijos valstybėje. Pastarasis buvo suvokiamas kaip maskvėnas, su kuriuo etninė tapatybė nesiejų. Lietuvos ir Lenkijos valstybėse gyvenantys rusai ėmė jaustis atskirų etnosų. Save jie vadino rusais, bet rusais nelaikė maskvėnų. Rusijos rusams politiškai jie buvo lietuviai ir būtent šis pavadinimas 16 amžiuje įgyjų skiriamąją prasme. Lietuviams jie žinoma buvo rusai, bet Rusijos rusai irgi buvo maskvėnai. Rusus lietuviai vadino gudais. Atsiradus atskirai maskvėno savokai, Gudais imta apibrėžti tik Lietuvaus ir Lenkijos valstybėse gyvenančius rusus. Taip susiaurėjo etninė gudų savoka, lietuvių rusų savokos Lietuvaus valstybės rusų kalbose, o tai visiškai atitiko atskiros vakarų rusų ar gudų tautos susidarimą. Kitaip sakant, nuo 16 amžiaus pradžiaus reikia kalbėti apie gudų tautą gyvenančią didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje ir Lenkijos valdomojoje Raudonojoje Rusijoje, ne tą pačią rytų rusų, didžiarusių, maskvėjų ar tiesiog rusų tautai gyvenančiai Rusijos valstybėje. Šis savimonės lūžį, žinoma, buvo būdingas tik bajorams ir miestiečiams, bet apie valstiečių tautinę savimonę tuo metu apskritai nebuvo kalbos. Rytinė Lietuvos valstybės siena nukreipė skirtingomis kryptimis rusų rašto kalbos raidą ir šios kalbos santykį su vietinėmis šnektomis abiejose jos pusėse. Staigus didžiosios Lietuvos kunigaikštijos administratorių ir teismų raštinių tinklo susidarimas 14-15 amžių sandūroje bei greitas jų produkcijos augimas vėlesniais 15 amžiaus dešimtmečiais išugdė pasaulietinę gudų raštyje greta tradiciniais bažnytiniais, to neišvengiamai nulemdamas atskiraus kanceliarnės terminijos atsiradimą. Pastaroji skatino atitrūkimą nuo tradicinės leksikos ir frazeologijų, stiprino šnektų poveikį rašto kalbai. Kanceliarinė kalba veikė graužinę literatūrą. 16 amžiaus pradžioje tai atsiliepė net religiniai stačiatikių raštyjai. Atskirų sričių rašovų tarmybės – 15 amžiaus pradžioje iliustravusios šnektų poveikį rašto kalbai, baigiantis 15 amžiui, pačios paklauso jau susidariusiems interdialektiniais rašto kalbos kanonams. Stipriausias buvo sostinės Vilniaus kaiminystėje gyvenusių gudų tarmių poveikis. Jis reiškėsi per didžiojo kunigaikščio kanceliariją. Vietiniai paužymiai formavosi Polocko, Smolensko ir Valuinės Kijevo arealuose, tačiau jie nesutrukdė susiklausysti bendram interdialektui. Išliko tam tikra tarmių ir įsaugotos rašymo tradicijos distancija, tačiau gudų interdialektas tapo gyvenime funkcionuojančią literatūrinę kalbą, kurios buvo mokomasi raštinėse ir lietuvių mokiniams mokantis gudų raštų. 16 amžiaus viduryje Norinčios gudų kalbos tekstais pasinaudoti Rusijos valstybėje, juos jau tekdavo versti į rusų maskvėnų kalbą. Gudų tautos susidarimas lėmė atitinkamus jo socialinio ir kultūrinio elito poreikius, kurie formavo specifinius grožinės literatūros bruožus. Paplito gudiškai parašyti populiarūs Europoje romanai bei apysakus Aleksandrija, Trojos apysaka, knyga apie Tundalą, Tristanas ir Izolda. Palyginus greitai atsirado kirilika spausdintos knygos – 1491 metais, gal ir kiek anksčiau, pasirodė keturi liturginiai leidiniai Krokuvoje. Polacko miestietis Pranciškus Skorina, finansuojamas Vilniaus miesto tarėjo sūnaus Bagdono Onkovo, Prahoje išleido 1517 metais psalmyną, o 1517-1519 metais dalį Biblijos 22 knygelėmis. Persikėlęs į Vilnių, Skorina, čia remiamas Vilniaus burmistro Jokūbo Babičiaus, įsteigė spaustuvę ir 1525 metais įspausdino apaštalą, o truputį vėliau mažąją kelionių knygą. Jie atitiko katalikų vetiką. Slaviškus tekstus Korina išvertė į gudų kalbą ir savo leidiniais lėmė unijines Vilniaus vyskupų pastangas. Jo biblion buvo įtraukta Juditos knyga, pripažįstama tik katalikų bažnyčios. 1512 metais Padujos universitete jis gavo medicinos daktarų laipsnį. Šio humanistinio įsilavinimo žmogaus veikla ženklina gudų raštijos spausūkį link šnekamosios kalbos ir tai atskiria ją nuo tradicijų sukaustytos rusų raštijus. Gudų literatūra įgyjo būdingų vidurio Europoje bruožų, nors ir epizodiškai Vilniuje veikusi kiriliniai spaustuvė pankstino knygų spausinimo Lietuvoje pradžią. Politinė ir religinė lietuvių hegemonija natūraliai kėlė socialinio gudų elito nepasitenkinimą. Tačiau didžiai šios tautos dalį gyvenant Lietuvos valstybėje, šis nepasitenkinimas krypo hegemonijos siekimo ar bent išlyginimo pačioje šioje valstybėje linkme, taigi nebuvo radikaliai prieš ją nukreiptas. Nors motyvas ir skyrėsi, patys gudai siekė integruotis į Lietuvos valstybės politinės ir visuomeninės struktūras – Tai lėmė, kad abiejų tautų varžybos įgavo ne kolizijos, o konkurencijos pavidalą. Lietuviai naudojosi politiniais ir socialiniais, o gudai – kultūriniais pranašumais. Susidarius gudų tautai, Rusija prarado ne vien didelę savo senosios teritorijos dalį. Šiuose plotvuose atsirado ir kitas etnosas. Tai buvo lietuvių skriauda rusų ir nuopelnas gudų tautai. 15 amžiaus pabaigoje iškilus vieningai Rusijos valstybei – Tai buvo ir labai svarbi istorinė aplinkybė. Lietuvos valstybė, nors ir būdama daugia tautė, nevaldė priešiškus tautos gyventojų. B. Mažosios Lietuvos atsiradimas.